Արդարացված են արդյոք հայկական կողմի սպասելիքները։ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների կազմակերպության իրավական հարցերով փորձագետ Հասմիկ Հարությունյանն ասում է, որ չնայած ուշացած, բայց միջազգային մակարդակում նկատելի է Լաչինի Միջանցքի հարցով որոշակի ակտիվություն եւ հարցի քննարկում, ինչի օրինակներից է հենց ԵԽԽՎ նստաշրջանում հարցի քննարկումը։ Դրան զուգահեռ առանձնակի կարևորություն ունի այս պահին, այս օրերին ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում Լաչինի Միջանցքի հարցով միջանկյան միջոցի քննարկումը Հայաստանը։ Այս մասով կուզեի նախ հիշեցնել, որ հունվարի 30-ին Արշադաչյան միջազգային դատարանում տեղ ունեցող լսումները եւ հաջորդող հա օրը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ამდում ներկայացված միջանկյալ միջոցի շրջանակներում է, այսինքն ողջ ամբողջական գործը չի դա, այլ միջանկյալ միջոցի շրջանակներում է, ինչը Հայաստանի կողմից դատարանին ներկայացվել էր դեռևս 2022 թվականի դեկտեմբերի վերջ։ Նշեմ նաեւ, որ հիմնական դատական գործը եւ այս միջանկյալ միջոցի միջոցի լսումները տեղի ունենում ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի ներքո, ինչ նշանակում է, որ հարցերը հենց այդ կոնվենցիայի եւ կոնվենցիայի շրջանակում կարգավորվող հարցերի շրջանակում կարող են քննարկվել եւ լուծումներն էլ հնարավոր որոշումներ պետք է ակնկալվեն հենց այդ շրջանակում։ Հասմիկ Հարությունյանը պարզաբանում է, որ նման պարագայում Հայաստանի պահանջները եւ հնարավոր ելքերը միայն այս կոնվենցիայի շրջանակում են։ Միջանկյալ միջոցի կանգատով Հայաստանը պահանջում է Լաչինի միջանցքի երկկողմանի բացում, անձանց եւ մեքենաների ներառյալ բեռնատար անխոչնդոտ տեղաշարժի ապահովում։ Իպաս փորձագետը շեշտում է Հայաստանի կողմից հնչած ելույթները եւ խնդրի ու փաստարկների ներկայացումը առավել քան հաջողված էին, իսկ թե ինչպիսին կլինի միջանկյալ միջոցի քննարկման արդյունքում կայացվող որոշումը դժվար է կանխատեսել, սակայն կան ողջամիտ ակնկալիքներ, որ հայկական կողմը կարող է հասնել հաջողության։ Հաջողությունը միանշանակ դրական ազդեցություն կարող է ունենալ նաև բանակցային եւ քաղաքական ընթացիկ գործընթացներում ներկայում ընթացող դատական գործընթացները, ինչպես Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, այնպես էլ Արդարադատության միջազգային դատարանում, անչափ կարևոր են ԼՂ էթնիկ հայերի իրավունքների պաշտպանության համար համոզված է զրուցակիցս, ինչպես նաև իրավական ու դատական գործիքակազմերով հարցի միջազգայնացման համար։ Այդ տեսակետից ԱՄԴ ընթացող գործը կարևոր արձանագրումների կարող է հասցնել, այդ թվում եւ այն, որ հայերի իրավունքները շարունակաբար կոպտորեն խախտվում են, որի հիմքում հենց էթնիկ պատկանելիության հարցն է։ Նման հնարավոր արդյունքը հետ հետագայում չի կարող չազդել կոնֆլիկտի լուծումների վրա, ասում է։ Միանշանակ միջազգայնացման համար հարցը սա շատ կարևոր է։ Այս գործընթացները դատական ճիշտ է ուղիղ, այսինքն ուղղակիորեն չեն կարող ազդել հարցի լուծման վրա, կոնֆլիկտի, սակայն, սակայն կարող են կարևոր նախադրյալ ստեղծել Արցախահայերի իրավունքների պաշտպանության եւ հետագա հնարավոր լուծումների համար։ Այս առումով կարևոր արձանագրել, որ Արցախի հիմնախնդրի շուրջ միջազգային պայքարի ռեսուրսները սպառված չեն եւ պետք է ակտիվորեն օգտվել օգտագործել դրանք։ Հակառակը կան բավականաչափ ռեսուրսներ, որոնցից պետք է ակտիվորեն եւ մշտապես օգտագործել, որովհետեւ այդ ռեսուրսների օգտագործման արդյունքում արձանագրված ցանկացած հաջողություն եւ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ պլանով կարող է ընդհանուր առմամբ հարցի լուծման համար շատ կարեւոր հիմքեր ստեղծել, ազդել եւ նպաստել մեր համար մեր շահերին ծառայող որոշումների կայացման առհասարակ։ Ինչ վճիռ կհրապարակի ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ընդդեմ միմյանց ներկայացված հայցադիմումների վերաբերյալ անհայտ է դեռևս։ Ակնհայտ է մի բան՝ միջազգային հանրությունը պիտի ընկալի, որ Ադրբեջան պետության վարքագիծը էթնիկ զտման քաղաքականության վարդրսևորում է ու սпарնալիք տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության համար։ Հայաստանը դիվանագիտական բոլոր խողովակներով պիտի կարողանա տեղ հասցնել այս ճշմարտությունը եւ հիմնավորել այն։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։